got sweet like blood, oh Moja babcia zjadła na śniadanie kromkę chleba i masła pół. Moja babcia zjadła na śniadanie kromkę chleba i masła pół.